Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Բարեկամներ, իմ հյուրը Արցախի Հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Լավրենտ Ղալայանն է։ Մեր զրույցը լինելու է Ստեփանակերտի եւ Ստեփանակերտցիների մասին։ Բարև ձեզ, պարոն Ղալայան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ հրավիրել եք ծնվել եք Դրմբոնում։ 1956 թվականից 18 տարեկանից ձեր կյանքը կապված է Ստեփանակերտի հետ։ Ձեզ Ստեփանակերտի համարում եք։ Իհարկե, իմ գիտակցական կյանքը կապված Ստեփանակերտի հետ։ Քաղաքի կարելի է ասել հնաբնակներից եք։ 1950-ական թվականների Ստեփանակերտը հիշում եք, ասում են այն ժամանակ Ստեփանակերտը գյուղաքաղաք էր։ Այո, շատ լավ հիշում եմ, եւ գյուղակաղակ կարելի էր անվանել, ինչու՞ չեն քաղաքել կարելի էր անվանել, որտեղ բնակչության թիվը համապատասխանում էր քաղաքի բնակչության թվին, մինիմալ ձևով։ Եվ ուներ զուգահեռ փողոցներ, ուներ հրապարակ, բայց ոչ շատ մեծ, հիմիկվա հրապարակը չի եղել, ուրիշ է եղել քաղաքը որտեղից էր սկսվում եւ որտեղ էր վերջանում։ Քաղաքը Պյատոչոկից դեպի վեր է միջև Վայանի գարադոկ։ Այն ժամանակ այդպես են կանվանել։ Կներեք, որ ռուսերենով արտահայտվեցի։ Զինվորական քաղաք։ Այո։ Ստեփանակերտցիները քաղաքային մշակույթի կրող էին այն ժամանակ։ Իմ կարծիքով դեռ այսօր էլ քաղաքային մշակույթի կրող չեն լիովին։ Ցանկացած քաղաք, նույնիսկ Մոսկվան, դեռ զարգացման մեջ է։ Այն ժամանակ մեր քաղաքն էլ իր մակարդակով, իր տեսքով իհարկե զարգացման մեջ էր։ Քաղաքի տեսքը բերողը քաղաքի ճարտարապետությունն է։ Այն ժամանակ շատ քիչ էր կառույցները, բայց կառուցածն էլ շատ հայերեն էր եւ դիպուկ։ Այն ժամանակ կար թատրոնի շենք, կար հյուրանոցի շենք, որ հիմա տելեկոմա կոչում, ապկոմի շենք, որ ասում են կարամ, այո, այն ժամանակին չկար դեր մարսխորթի շենքներ մի փոքր տեղ կարճ ասած Երևանցողու եւ որ նայելուց էլ իրոք մարդ հաճուկ հերսան պետական թատրոնի շենքներ մեգել հյուրանոց շենք սուրբ շենքա թատրոնը Սուրբ շենքա։ Որը ցավոք այսօր չի գործում։ Այսօր չի գործում, ինձ թվում է մեկը կվերականգնվի։ Քաղաքի որ անկյունն է սիրելի ձեզ համար։ Իմ տունը, իմ փողոցը։ Ինչու, որովհետև ինչ հաջողություններ ունեցել եմ, այնտեղից է սկսվել, ինչ պահանջներ ունեցել եմ, ինչ հոգսեր ունեցել եմ, իմ տնից է սկսվել։ Եվ իմ տունն էլ իմ ворթին այնպես է վերակառուցել, որ իր անունն ունի։ Անունը ինչ։ Ղալայանների տուն շրջապատում այդպես են անվանում։ Այո, որովհետև նա մեր թաղի տեսք ունեցող շենքնա ճարտարապետության բարոկո ոճի մի պահնա օկտագորցած իմ տղան այդ բոլորը կատարել ինձ էլա բանեցրել գործեր կա որ ես ինքս եմ արել որպես քանդակագործ իսկ ինքը ընդհանուր լուծումը կատարել Սորաբար ասում են իմ տունը իմ ամրոցն է, ձեր տունը ձեր բերդն է։ Ղալայաններ, ղալա բերդ է նշանակում, դուք կառուցել եք ձեր բերդը։ Շնորհակալ եմ։ Այո, բայց նաև ես շփում եմ ունեցել իմ ժողովրդի հետ, իմ ժողովրդի հետ հարսանիքներ, ուրախություններ եւ այլն, եւ ամեն մի հարսանիքի վերջում աղջկան եւ տղային կանգնեցրել եմ ասել, գիտես, սիրելի Փեսա, ով է կողքիդ կանգնածը։ Դա բերթա, հա, բերթ, իսկ դու նրա զինվորը։ Այո, դուք այսօր ստեղծում եք մի նոր բերդ մեր ազգի համար։ Դուք Ստեփանակերտում սեղաններ եք ղեկավարել։ Հայտնի եք հա։ որպես Թամադա։ Հիմա այդ ինստիտուտը վերացել է։ Հիմա ամեն ինչ փողով է։ Պատահական մարդիկ վերակենում չգիտեին ինչ ախորժում։ Գերդաստանին չի ճանաչում։ Անուններն է փոխում։ Նույն տեքստը, նույն բառերը, անունները փոխած։ Այո, այո, երկու անգամ նույն մարդուն լսես, արդեն զզվում ես։ Ինչով է ձեզ համար անկրկնելի Ստեփանակերտը։ Նրա ռելիեֆը, նրա տեսքը, նրա բնությունը եւ ընդհանրապես երկրագնդի վրա ոչ մի տարածք չի կրկնվում համարյա։ Նման կարող է, բայց կրկնվել չէ։ Իսկ Ստեփանակերտը անկրկնելի չէ իր մարդկանցով։ Ուզած չուզած հերթափոխությունը տեղի ունենում։ Թումանյանական բարերով ասած, հերթով գալիս անց են կենում այն մարդիկ, որոնց որ ես 56 թվականներին եմ տեսել, հանդիպել, նրանց հետ օրինակ վերցրել, ինչ որ բան սովորել, այդ մարդիկ արդեն վաղուց չկան։ Հատկապես այդ ամենը ակնառուն երևում է մեր թատրոնը մեր թատրոնի այդ երևույթ մտավորականությանը նկատի ունեք։ Ինչ կերպ կբնութագրեիք անծանոթի համար Ստեփանակերտը։ Իմիջավլետ կյանքում շատ ապատահել, հետևյալն եմ ասալ փոքր քաղաք է, բայց շատ մաքուր, գեղեցիկ, ռելիեֆի տեսքը տալիս է այնպես, որ համարյա կարողանում ես դիտել տարբեր տեղեր մի դիրքից եւ նաեւ բնություն։ Սեփանակերտին ինչով է առանձնանում։ Իր պահվածքով, իր համբերությամբ, իր համարձակությամբ, տղաների մեջ այն առնականությունը, այն դյուցազուն տղաները մեր տղերքը չեն բարտվել, մեր բանակը չի բարտվել դա ես չեմ ընդունում, որովհետև ամեն անգամ իրենց հետ եմ եղել, իրենց եմ ընդունել։ Ինչը իրեն թույլ չի տա իսկական Ստեփանակերտին։ Իրեն թույլ չտա վտանգել քաղաքին, ինչ որ բանով, արտոտել, իր պահվածքով, իր օրինակով, միջալոց մեր ժողովուրդն էլ ուրիշ է հատկապես որ նախկինում եթե եղել է իրար հայհոյել եւ այլ եւ այլ հիմա ուրիշ է զուս հանգիստ հոգսերի մեջ օրվա վիճակ ապրելով հատկապես որ մենք հիմա եկեղեցիոն ենք ես ինքս ամեն կերակի հաճախում եմ եկեղեցում իմ աղոթքը տալիս իմ խոսքը ասում իմ մեջ աստծո հետ եւ մեր ժողովուրդը ավելի են համեստացել եւ իմաստուն դարձել ինչ ավանդույթներով եւ սովորություններով էր հայտնի նախապատերազմյան Ստեփանակերտը։ Ես նկատի ունեմ 90-ականների պատերազմը որ մտնում ես, ասենք, բակը։ Ու այդ բակում օրինակ Կրասելնիկովների բակ է եղել։ Միտեղ Նադիա խաղանում, միտեղ Գերակուրեն ուտում, տարբեր տեսակ էլի զբաղմունքներ, բայց սիրով։ Զգում ես, որ սեր կա այդ ժողովրդի մեջ այդ որ ասում 50-ական, 60-ական թվականների 70-ական։ Այո, այո։ Հիմա այդ կենթանի հաղորդակցությունը կարծես չկա։ Այդ ջերմ հարաբերությունները կարծես այլևս չկան։ Ինչով եք բացատրում նախ թե ինչպիսի ալիքներ անցավ Ղարաբաղցիների գլխով, ինչ սև ամպեր անցան մեր բանակի գլխով եւ այս ամբողջը շատ ազդեց մեր ժողովրդի վրա, նրա հոգեբանությանը վրա, բայց ելի չեն վհատվում տեղափոխվեց հետո արագ վերադարձ ունեցան, որովհետև այս բնությունը, այս երկիրը Աստծո ստեղծած դրախտներից մեկն է։ Պարոն Ղալայան, միջև այս վերջին պատերազմն էլ արդեն մարդկային հարաբերությունների մեջ սառնություն էր նկատվում։ Այնպես չէ, որ վերջին պատերազմից հետո են հարաբերությունները փոխվել։ Արժիքային համակարգում փոփոխություններ են կատարվել։ Այն ժամանակ էլ հաղթած ժողովուրդ էինք։ Ցավոք այդ նյութականը խանգարեց այս օրերի համար։ Հայի մեջ չպիտի նա հարուստ աղքատ։ Մենք մտավոր ժողովուրդ ենք աստծո կողմից ստեղծված ոնց կարելի է հացուտես պահակով այ այդ պահերը շատ ախանգարել մեր ազգի ամրությանը շատ ախանգարել մեր ազգի զինվելուն շատ բաներ որ նյութականը չպիտի առաջնային լիներ ընդհակառակը հոգևորը պիտի լիներ հոգևորն է որ մեզ այսօր էլ պահում հայ Ովքեր էին ստեղծում Ստեփանակերտի կոլորիտը։ Ստեփանակերտը առանց ում չէիք պատկերացնի։ Թատրոնի մասին երբ խոսեցիք, ափսոսանքով նշեցիք, որ այլևս դերասանների այն բույլը չկա։ 50-ական, 60-ական, 70 թվականներին, որ մեր պետական թատրոնի դերասանները դուրս էին գալիս Մանգալու քաղաքով, գնում էինք, որպեսզի նրանց թեկուզ նայելով սիրել։ Այ այդ պահերը եղել են։ Եվ գնահատվել են նրանք։ Պաշտամունք է եղել թատրոնի եւ դերասանների առանց խոսքի ես սիրել եմ բոլորին։ Անունները բախենում եմ տալ, բայց թե մեկին ասեմ, մեկին չասեմ, բայց բոլորին համար սիրելի են եղել։ Միջև ամենափոքր դերասանը Քաջիկը։ Տարիքով եք հասել։ Այո, այո։ Ես մի քանդակ ունեմ, դեր գլուխն եմ գտել Համբալ Ռուբեն այդ համբալ Ռուբենը իրան տեղ թողը մի քիչ, բայց մեր քաղաքում եղել են մանազդայի մեքենա պատրաստող մեքենա նորոգող շատ հրաշալի վարպետ իր գործիների հետ ունեցել ենք պիտի քաղաքի լեզվով ասեմ չոփ ռանդոնդայ վարորդեր եւ հրաշալի մարդ նրան հետ էլ ենք շփել շատ հումորով մարդ հումորով հրաշալի մարդ բայց նաեւ հայհոյող այո բայց ինձ մոտ ես զարմանում եմ այդ մարդը ինձ մոտ չի հայհոյել հետո խոսել եմ զրուցել եմ ասում որ ես ես ճանաչում որպես առաջին վարորդ է ես տարածքի հիմա նրա թորը մեր քաղաքի քաղաքապետն է դավիթ սարգսյան այո քիչ առաջ ասեցի Համբալորոբեն։ Ինչ շատերն են մոտիկացել, որ եթե Երևանում Ղարաբաղան դրել են Աբովյանի վրա, ինչու մենք չունենանք Համբալորոբեն։ Ասել եմ դե նրան նկար, ինչ որ մի բան գտեք, բերեք, տեսնամ։ Գրածը եկերն ասում, այդ մարդը պասպորտ էլ չունեցա։ Ազնագիր, ես դիմել եմ իմ հիշողությանը ու իմ հիշողությամբ երևի ամիսների ընթացքում, որտեղ երկար եմ մտածել, պլաստի նյութ կա էլի նրա միջոցով քանդակել են իրեն եւ ծանոթներ, ոչ ծանոթներ կանչել են բերել տարիքի առումով, որոնք գիտեին համբալրուբեին։ Բերել եմ ցույց տվել։ Ասում էդ ով է այդ մարդը։ Նայել են, նայել են, ու համբալրուբենն է։ Եվ գլուխ ունեմ արդեն, իսկ մարմինը որ ստանամ, էլ հարց չենք տալու համբալրուբենը որնա եղավ, որտեղ նա միշտ նույն հակոստի մեջ է եղել։ Միշինել։ Շինել այլ, այո, հակած մտադիր եք տեղադրել այդ քանդակը։ Բազարի դիմաց, շուկայի դիմաց, շուկայի մուտքի մոտ, որտեղ միշտ անգնում է։ Միշտ այնտեղ ու նահատուկ ժեստա ունեցել, այդ ժեստը ես շարժումը պիտի գտնեմ, կատարեմ, պրոբլեմ չունեմ, դեմքը որ ստացել, մնացածը հեշտ է։ Մի հզոր շինարարեն Սիմոնդային մեր վարպետներ ասեցինալ Բեղլոսիվո քաղաքետարքիր վերաբերմունք անցել նման մարդկանց նկատմամբ Դուք Արցախի պետհամալսարանի կերպարվեստի ամբիոնի վարիչն եք, հիշեցնեմ ունկնդիրներին ԼՂՀ զինանշանի հեղինակը։ Կխնդրեի համառոտ ծանոթացնել Արցախում կերպարվեստի զարգացման պատմությանը։ Երբ ուսանող էի Ստեփանակերտի գյուղական տեխնիկումում, բաց այդ շնորհք մեջս էր, ես ձևավորում էի տեխնիկումի այն պատկերները, որոնք պիտի ցուցադրվեր շքերթների ժամանակ վարժվել էի ինքնուս բայց ուզում էի որևէ մեկից հարցնեմ բա ոնց նկարենք ինչ անենք ոնց անեմ որ ես էլ զարգանամ համարյա ես նոմա մարդ չեմ գտել որպես բան հարցնեմ ես որ գնացի ընդունվեցի, սովորեցի, վերադարձ ունեցա։ Երևան։ Այո, եկել եմ որպես ուսուցիչ մտնեմ ցանկացած դպրոց։ Տեղ չեն տվել Երևանից ինձ բաց են թողել, ասել եմ այնտեղ Հայաստանը։ Խնդրում եմ ինձ բաց թողեք, գնամ ես այնտեղ մատը բռնելը սովորացնեմ մեր երեխաներին։ Հիմա այս բաժինը, որ ես բացել եմ, այ այդ տրամուրն եմ հանում շրջանավարտները հիմա գնում են գյուղերում դասավանդում եւ հիմա մեկը տեսնում ես գալիս են ասում ուզում են գալ ընդունվել բա ով է դասատուտ իմ ուսանողներից մեկի անունն է տալիս կամ մյուսի մյուսի դա շատ կարևոր բան է կերպարվես չհասկանալը հաշիվրա շատ մեծ բան կորցնել։ Կերպարվես բարի մեջ մտնում է ճարտարապետությունը, քանդակագործությունը, նկարչությունը, կերպարվեստի զարգացման վիճակը։ Ինչ գնահատական կտայիք։ Կարամ հանգիստ ասեմ, որ Ղարաբաղում կերպարվեստը կա։ Առաջ չէ, բայց հիմա արդեն կա բայց կերպարվեստը այն արվեստն է, որին պետական վերաբերմունք, հովանավորություն պիտի լինի։ Պարոն Ղալայան, Ստեփանակերտին ինչով կարող է օգտակար լինել իր քաղաքին։ Ամեն ինչով, եթե ինքը իր ընտանիքը լավ պահի, օգնում է քաղաքին։ Այդ մեկ։ Հետո դրսում պահվածքը, զրույցը, ընդունելությունը, ամեն ինչով ինչ գնահատական կտայիք քաղաքապետարանի գործունեությանը ինչի վրա ուշադրություն կհրավիրեիք ճիշտ ասած այնքան լավ են աշխատում չեղածից դիտողություն չունեմ ամեն ինչ իր տեղը կատարում է բայց նյութականով զգում եմ ինչքան խեղճ են ես զգում եմ մեքենաների տեսքը այն աշխատողին ամեն ինչով մեր քաղաքը ով գալիս գնում է առաջին ասում է ինչքան մաքուր քաղաք է, ինչքան գեղեցիկ է։ Այդ գեղեցկությունը պահելա պետք, պահելն էլ այնա մեր քաղաքապետի ուսերի։ Նայել իր գործնակատարում, եւ ես չեմ կարող դժգոհ եմ։ Եթե դժգոհ եմ, ինքս ինձանից պիտի դժգոհ։ Չեմ հասում, որ դժգոհ եք, բայց ինչի վրա ուշադրություն կհարավիրեք։ Ուշադրություն դարձնեն մեքենաները բերալցրել, իմացող, չիմացող նստում են եւ շատ այդ պատահարությունները։ Ճանապարհատրանսպորտային հա, պատահարները։ Փողոցներն մի քիչ նեղացել են, այսինքն երկու կողմի վրա մեքենան կաղնած մնում է մի մեքենա անցնել արանքով, որը այդքան էլ գեղեցիկ չի, նպաստավոր էլ չի։ Ինչի՞ չէի քանի, եթե դուք լինեիք քաղաքապետը։ Ինչ չէի անի, եթե կա այսպիսի բան, որ մարդ գնում է ինչ-որ ցավով որևէ ղեկավարի հետ հանդիպման եւ չեն թույլատրում կամ ուշացնում են կամ մեզ կողմ են գող, այդ պահը արդեն թիգայելի։ Ինչ կուզենայիք հասել Ստեփանակերտին եւ Ստեփանակերտցուն։ Ստեփանակերտն պիտի ասեմ, որ դու պիտի ապրես Աստծո զորությամբ, դու պիտի լինես եւ Ստեփանակերտին պետք է հավատ ունենա։ Մեր քաղաքում կան աղանդավորներ, այդ դրանք չի ուզենա լինեն։ Աղանդավորներ, որոնք լավ բան չեն բերում։ Ստեփանակերտին լինի հայ առաքելական եկեղեցու զավակ։ Այո, ամենակ հավատ, նաև վերաբերմունք, ապրելու ձևը, հոգևոր ձևը, որ ամեն ինչից բարձր է։ Ուրեմն հավատարիմ լինենք մեր եկեղեցուն եւ Ստեփանակերտին հայ կմնա եւ մենք հայ կմնանք եւ Արցախը հայ կմնա։ Այո։ Դուք ասացիք, որ մարդ չպիտի հույսը կորցնի, հավատանք, որ մերորյա հուդաների վերջն էլ կգա, պայծառ օրերը դեռ արժևում են։ Շնորհակալություն։ Ես էլ շնորհակալ եմ։ Ներնաշխարիս մարգարիտն ես իմ քաղաք։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2021 թվականի դեկտեմբերի 17-ի թողարկումը։ Հաղորդման հյուրը Արցախի հանրապետության ժողովրդական նկարիչ Լավրենտ Ղալայանն էր։ Զրուցում էինք Ստեփանակերտի եւ Ստեփանակերտցիների մասին։ Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտ, իմանեմ անիմանգին քաղաքների քաղաքամար Ստեփանակեր, Ստեփանակեր, հայաշուչ հարազատ դու իմ երկերի ծննդավար